je Allah, prekinuli Allah, dižite se muslimani. Što se stvoreni da, da suzbijete zlo? Sve traži akciju. Izađe na mimber o vjernici, vidi šta je islam da radi to, to, to. Sve konkretno. E, Ko, Allah, ne znam, ne znam više. Znači, zamotavanje ljudi, zamotavanje, aj, sjedi se, i još, slabo se sio, još se u zemlju. Slabo se zazmišljaš, još se u dubi. Zato vidite šarene i moći im skroz šarene, ne znam, ljudi šta će šiju i suhi možete prepoznat samo mu oči i bradu povežete oh, tri boje u očima ovako tri, tri, ne boje nego crno-bijelo, ali tri različite ovako su crno-bijelo od čega? od zabude notarije u očima njih vallahi lazim što hoće je Allahu, ali na krivan način mora ostati trak te zabude Prada sija. Bosna Karasna namjerno htjelo da se narodno upozna i da ne zna jer nije moguće da, da kažem da ljudi ne znaju svi jer ima ljudi koji su upoznali akidu, upoznali sunnet, studirali u Rijadu, studirali u Medini znaju arapski bolje nego Arapi čitaju knjige međutim ne uče ljude osobina, osobina učena čovjeka jeste ta da će, da će reći i govori istinu i ne boji se ko će, ko će ga zbog toga osuditi jer on to radi u ime Allaha tabaraka ta i mora da prenese on je sad Allahov ambasador odnosno nasljednik poslanika među, među Allaha i vrabovima pogotovo u vremenima kad je velika potreba za tim za tom istinom kad su ljudi na pravdu na ivici zavile treba da u nju upanu sad je već da je to zavila i poznati istinu je vađib vađib mora to uraditi a ne ima sumnje da to skrivanje istine izvoljavanje da se istina sazna da radi planski jer mnogima otkrivanje istine vodi čemu čemu borbi između dobra i zla e ne ima više mira sada i ti ustani iz, iz, iz svoga brloga pa bi se svrstali u zlo ili u dobro Ne, najbolje je bilo da se to ništa ne dešava, da je to sve tako, ha? Mirno, a da mi to radimo ono zbog čega neće niko se naljuti, zbog čega nećemo ni mi nikoga uznemiriti. Zar, zar, je li to cilj? Jel se tako saznat istina? Jel tako ljudi ostaju šta god bilo pomireni sa njim? Da, da. Ko voli da postane umet ovakav? Ko postane umet ovakav? Halas ili kafir doći da, da ih potaru ili oni će poslije da gube ako ne budu dobro došli ste do ovle ajmo sad vam kafirima prenijeti istinu e to neko mora predvoditi ko će to predvoditi onaj koji nauča, onaj koji nosi znanje neće džahel a e je li to lahko i da li to dozvoljava onda bezbrigu ne dozvoljava e kom je god cilj bezbriga neka se ne zna mo hajde eto neka ajde to neće li se nekako desiti neće se nekako odviti Imam Ahmed rahmatullahi ovo je bit, bitno za ovo obznanivanje istine kada je vidio da će svi prišutili da će se izgubiti jedna velika istina vjere kada su skoro svi pristali na mu tezilijsku tvrdnju o stvarnosti Kur'ana da je Kur'an stvoren, a Kur'an je Allahov govor. A Allahov govor je njegovo svojstvo, nije stvoreno. Tada je vidio da će nestati istine, da će ostati zavljda, ko će je ispraviti? Stao je on, on svoju glavu založio. Zato je prozvan imamom ehli sunnata vol džemata. Jer je kazao istinu, bio spremen da ga snađe što će ga snaći zbog nje jer postoji potreba da, se, da, se, da neko zanoži sebe da pobjedi istinu i pobjedila istina zbog njega samo i pobjedila Amerikan dahlini eho ننتظر الأئمة ماذا Polazi, pogledajte šta će imami reći o njima. Pogledajte, hutba prošla ovdje u Zenici je bila o toleranciji prema kršćanima dolazi jedan od njih koji je slušao i donosi kako jedno od riješi hativa i poruka je kako ne smijemo mrziti židove i kršćane zatim na radiju na radiju govore kako imaju bosanski narod i bosansko vjesto imaju najveće povjerenje u Amerikanci i očekuju od njih da će ostvariti i uspostaviti pravi mir. To je ta ista zavola kojom su ovdje u istoj zemici, a kamali u drugim mjestima. One, one drljave, što kaže Habibi, dobrovoljice srpske, rezerviste i NA dočekali sa s čime? S aplauzom, cvijećem i hurmašicama. Jeste, dolaze, evo će mir, NA, i ovim hoće mir a ovi gdje su god ušli na svijetu fasad su umjeli i pokvarili to mjesto i pokvarili svakog u njemu pokvarili svakog u njemu dovoljno nam je Liban kao primjer Liban viš ne liči ni na, ni na kakvu zemlju ni na kakvu zemlju kafana u Libanu i, i, i bludnica i te bludnice sada izvele jer postale veze sa amerikancima i njima trajne audubillah sad u Americi kako hoćete imate profesionalni bludnica Lib, Lib, Libanovki u Španiji u Americi sve je došlo od kad su oni došli njima pa ih tu navadili na zlo zatim i razgoličili od vjere više ništa ne golica više ništa i ne sprečava i Allah sada otvorena vrata zla ulazi kroz njega kud god vode u hodnici Allah هذا يا إخوة المير treba nazvati pravim imenom to je poniženje po njemu bosanska armija ima pravo da ima samo 30.000 vojnika 30.000 vojnika i to sve unutar kasarni ne smije niko nas puški I kao što je do sad mora da se javi kad ide neku armiju, sad armija mora da se javi kad prelazi ljude, kad slučajno može da prinese Sanik municije mora da se javi, on će reći, može, ne može. Pratnja. O, Imaju pravo, uvijek ću svaki magazin popisati do posljednje kapsule. Sve. O, ja sam to vrlo Amerika... se istinske borbe mogla se Bosna osloboditi. Nadal su počeli padati jedan za drugog. Dunjano se sav otvorio. Niko nije pretpostavio kada smo ušli u rat sa Hrvatima, svak, niko nije želio. Međutim, najveća dobra ovom narodu je donio rat sa Hrvatima. Tek su tada postali ponose, tek se tada čula njihova riječ. A ko bi rekao, svak bi rekao da je to davljenje i klanje muslimana. Međutim, on im je tek pripisao jokitio i svojstvima koja, koja se respektuju. A isto tako, putem Srba nije nas pomogao niko, osim Allah tabaraka wa ta'ala međutim zaboravili su zaboravili su brzo njegovu snagu i osana sa njega kao što Allah kaže kada budu na lađu pa se pojavi holuja i talasi i pomisli da su stradali zovu Allaha jedinog a Bog se vrate na kopno odmah mu čini odmah mu druge uzimaju tako kad bi svi ostaje Allah Bog hoće iko يا الله ti si da su se samo naučili povlačiti ostavili grad za gradom eto iz jajca pobjegoše iz vakufa e, imali još gdje samo samo mjesto po mjesto tek u ratu sa Hrvatima su shvatili da se može nešto i uzeti i onda poslije, poslije Hrvata koji su bili ovdje u Srednjoj Bosni na izdisaju nisu imali kuda više da, da izlaze niti komuniciraju onda su potražili hitno mirovno rješenje hitno i šta se desilo? muslimani u takvoj poziciji kada su gorni tražili nešto za sebe? ne, ne ništa za sebe ne traže ništa za sebe ne traže nego odmah federacija i konfederacija i sve dobiva Hrvatska. Ti pobjednik, jučer danas postaješ sporazumom poražen. I to briga o šehidima i briga o njihovim životima koji zagovaraju i kojom pune svoja usta. Što se tiče Srba, bilo je, ako ne gore, onda isto tako. I oni su osjetili da, ali nisu smili ovi kukavice, Babina luka mogla biti pod vatrom i trebala je da bude, moglo je se sa više mjesta destovati. Narda. Strašili sa njim, a? I lagivali se, ne ispali nigdje. Mogu je tući Banja Luku. Šta je cilj, tući ili ne tući? Naši, naši, e, ne znam još kako bi nazvao, zasjedaju, zasjedaju, gospodin, oko čega, oko stati sa Banja Luku, la la ilaha illallah Ibn Ganić i ostali raspravili o čemu? oko statusa Banja Luke kako je Banja Luka? raspravili oko statusa Sarajeva oko statusa Zenice oko statusa Bugojna u Bugojnu muslimani Hrvati kada je zajedništvo saradnja, popravo u Ustaške kuće gdje je ta saradnja u, u početelju gdje je ta saradnja u Jajcu gdje je ta saradnja u, u Žepču koje je orijentacija ovaj narod pokazuje svaki njihov vijest ove amerikanci ne dolaze prisilno zove i ova strana zove i ova strana treba šuplja im, šuplja im unutrašnje smisle napuniće time uzeli krivo božanstvo pa nadaju se kao se čovjek uzme krivo zadovoljstvo pa stalno i mjetak stajno ovako ono čafir za čafir vičer bila Rusija sad Amerika i čovjek bili Srbi danas Hrvati i prvo što od Mira očekuju i čime se hvale i što napretkom smatruju imaće liniju za Beograd ne znam, Beograd, Sarajevo Beograd šta je autobusku liniju Beograd Maša ovo što govorimo govori srce koje izgara od poniženja i ugnjetavanja kojima su počinjeni muslimani zato razmišljajte onaj čovjek koji na, na svaki prijedlog govori amin i koji na sve što dođe i ono je porazan on tumači pobjedom kao oni spomenuti rezerviste koje su pretumačili pobjednicima i čuvarima mira tako i ostale i nisu samo oni i nisu samo oni postoji samo ono što je za njih dobro, to osuđuju. Samo kad vidimo džajda ili bolnici ili ovdje, e, eh, ovi nam sve živo uđe, a? A, a? Amerikanac? Šta mislite 60 i više hiljada čafira? Koliko će bosanki učiniti za nalog sa njim? Dok ostane u godinu i više. Svaki će spavati sa jednom ili više, je li tako? I to neće biti tu čitavu godinu jedna vojska, nego stano se brigade mijenjaju. Od 20.000 jedna ide dolazi. To znači da će najmanje duplo, duplo biti vojnika. Šta će biti poslije toga? A, salamet. Oni ne ruše, oni ne kvare, muđahidi kvari. Kome su muđahidi ožiljak nanijeli? Koga su vrijedili? Su stali da zaustave hajr? stavlja za ustave šer fa ima ahi htar hađar litni on pa neće odlučiti nego odabrati jedno od, dvoje ili ponosan život kao musliman ili ponosnu smrt kao musliman pred očima svojima gledati kako se ponižavaju muslimani i kako se Allahova vjera prlja ponižava to ka svojim očima priušti i satim se pomiri umrt mu srce mora mora mu srce umrt وعلم انك ستموت ايا كنت svak umrt bio star bio mlad živio kratko ili dugo bio počašćen ugledan ili bio prezren među, među svijetom i znajte da je mnogo ljudi, djece, žena, nojači, vojske, već tu smrt okusilo. Pa ti sa dinom si preći da je se ne bojiš. A? Koliko je vojnika okusilo smrt? A ne znaju gdje će. Koliko je Srba na vlašćenih se zaledili u snijegu? Ja okusio tu gorčinu. Nisi joj mogli izbjeći. I na kraju je svak ko još nije okusit Pa zar nisi ti mu'mine najpreći da, da je se ne bojiš i najpreći da, da je popiješ jer ti znaš da je to za tebe put do Allaha tabaraka wa ta'ala to je za tebe spas iz ovog poniženja to je za tebe put do rahatluka i uživanja put do ponosa zato reci ja ne prihvatam poniženje ja odbijam da živim prezreno kad te Allah proživi reci gospodaru nisam podnosio poniženje tvoje vjere i na tom putu sam umro ponosan والإخوة الأئمة كلاما دوركم عظيم بين الناس أن تصدعوا بالحق غيره يبين أنا govorimo dužnost njihova je velika istinu obznaniti i narodu kazati narode to je put zabude ne idite njim dođite pravim putem ovo je pravi put i reći silniku ne ne to je nasilje to je nepravda tu istinu obznaniti i ostati na njoj to je dužnost a i ostali su to dužni jer znajte da sada vi znate što drugi ne znaju a Allah će pitati za ono što se znalo Allah će pitati za ono što se znalo nemojte čekati od svojih imena i mahala oni to ne znaju a vi znate ti sad alim hoćeš respekt od ljudi ko kaže da ga imam ima ko kaže da ga imam ima ne respektuju ni imama smiju se sa njim izigravaju nazivaju ga ne znam da samo hoće para da ništa ne radi da ovo da ono nema nijem respekt, to se vam vam pričinjava kad hoće šetan da vas sputa sa, sa aktivnosti kaže, ne mogu ja više, on je imao njega prihvataju da, da bude na tom mjestu ne, ne vallahi jer tebe Allah ne zadužuje da vodiš ikog osim ko pristane, jel tako? zato uvedeš jednog Allahova roba u akidu, halas halas, on će oto, oto slijediti istinu pa drugog, pa trećeg, pa četvrtog nauči da da uvažavaju i da za njih bude autoritet istina da se njoj pokoravaju da njih slijedi i riješio se na tu dilemu slobodan čovjek a naučite braćo biti slobodni odbija da se proda odbija da se potčini odbija da se ponižava slobodan čovjek ne da da bude na njega bačena uzda i da se vodi kako hoće sa tim se miri samo nagarac da se vodi kuda hoće da se udara kako hoće da se na njega tovari i jaše kogod hoće to je svojstvo nagarca da uprti na njega što god hoće evo demokratija je Allah demokratija evo socijalizam je Allah socijalizam evo što god naši vuci lijevo desno zaveži uzjaši poreni ne slobodan čovjek ta slobina da kada da je neko slobodan to je ponos za njega to je hvala za njega pohvalno svojstvo Alim Allah tabarak wa ta'ala da skine ne će sa ovoga umeta da je vrati njen ponos i da pomogne muslimane protiv kafira da pomogne i nas protiv nevjeričkog naroda i da znaju svoju ulogu da se ne igraju sa onim što su oni i sa onim što moraju raditi oni pošto nam je akida bitnija tamo smo u fiku otišli daleko i često se pomogljeno sa tim pročitajte što je jasno i tako dalje a akidu ne možemo tako brzo jer mora da se sliježe jer akida je vraćao ključ nauči čovjek da klanja jel tako to je fik ali on ne vjeruje da postoji Allah hoće li klanjat koliko čafir, čafira Hrvata ode sa, sa, sa svojim ahbabima ili nekako nauči knjige, kako se moli musliman je jel Eto da kad se raspide, kada znam ja vašu molitu. Kad počnu da kakve fajde eto i on zna ali onaj ko shvati da mora Allahu robovat ko ima neakidu nema problema on će sam odmah prijenuti na to da nauči sve propise znači akida je osnov s akidom čovjek ide žuri gleda šta akida radi akida s kraj svijeta dovodi čovjeka da ovdje bude, jel tako? a ona je jedinicam u predkućom u dvorištu ne ima kide on se svezao sa nekom ideologijom s kraj svijeta znači blizina fizička ništa ne znači šta je blizu? blizu ono što je na srcu to je blizu to je akida zato kažemo akida nam je najbitnija i to je najviše posvetiti pažnje njoj i mi a inače čovjek da stalno kroz život bori se za nju jer bez ispravne akide se ne prima djelo onaj ko ne postigne tevhid ima, ima, ima da u sebi ono što negira tevhid neće mu se primati djelo ni jedno prelazimo na jednu veliku cijelinu u našim dersovima iz akide završili smo krupan dio završili smo tevhide završili smo širk završili smo značenje la ilaha illallah šartova la ilaha illa djela koja izvode islama i tako dalje danas ćemo započeti seriju dersova o akidi kao cijelini u što treba da vjeruje musliman šta sve to vjerujemo, to vjerujemo, to vjerujemo to vjerujemo, vjerujemo, vjerujemo, vjerujemo, vjerujemo, vjerujemo. ove dersove uzimamo iz tahavijske akide pa možemo napisati tahavijska akida tahavijska akida kad kažemo tahavijska akida možda nekog buni i kažemo hoćemo i muslimansku akidu ćemo mi akidu ahli sunita da pa je šta tahavijsku reći će vam tahavijska akira znači isto Buharina zbirka hadisa isto Buharini hadisi nisu, to su čiji hadisi poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam a tahavijska ime je samo po autoru imamu tahaviji rahmatullahi alaihi on je u toj knjizi izložio akidu ahli sunnata wal džemata akidu Kur'ana i sunneta šta vjernik treba da vjeruje po Kur'anu i sunnetu koje je to istine od gajba, od stvari kojima treba koje treba vjerovati, kojima se složiti u srcu šta to Kur'an nalaži od svega toga i šta to sunnet uz Kur'an sadrži to je tahalijska akida postoje i drugi poslični mali, recimo akida vasetija vasetijska akida ona je dobila naziv autor je Ibn Tejmije, autor te knjige. Dobila je naziv po mjestu Vasetu. Stanovnici Vaseta su tražili od Ibn Tejmije da im napiše knjigu u kojoj će im naznačiti kako se treba da vjeruje mu'min i u što se treba da vjeruje mu'min. I on je napisao knjigu narodu Vaseta, muslimanima Vaseta. I dobila ima šta? Al-Aqidatul Vasetije, Vasetijska akida. A ova tahavijska po imamu tahavija, to je akida ehli sunneta wal džemata. Izložit ćemo je u tačkama, neke ćemo tačke objediniti, nećemo baš kako je tamo on, zbog toga što mi nemamo vremena da govorimo o svemu tome. Prva tačka, znači prvo u što treba da vjeruje čovjek, vjerujemo da je Allah jedan i da nema druga partnera ni u rubulijetu ni u uluhijetu ni u imenima i svojstvima jedan jedini gospodar, jedan jedini Bog i jedan jedini koji kom pripadaju svojstva savršenstva. Da se vjeruje u od jedinog Allaha koji nema druga s ovom je govorimo istom pozivali su svi Allahovi poslanici sura Anbiya sura Enbija 22-25 ayet kaže uzvišeni reci kada bi na nebesima i na zemlji e, kada bi na nebesima i zemlji bilo bogova osim Allaha propali bi nebesa i zemlja znači, to je dokaz da je jedan i jedini 25 i nismo poslali prije tebe ni jednog poslanika da im nismo objavljivali da ne ima Boga osim, osim, osim Allah kaže za sebe njega pa meni se pokoravajte وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون i prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika da nismo objavljivali nema Boga sem mene kaže Allah i meni mene obožavajte la ilaha illa ene kaže Allah nema Boga sem mene fa'budun fa'buduni i ibadet činite samo meni kaže Allah tabar znači Allah je jedini i ibadet naređuje zbog toga što je on jedini kome kome pa nema drugog samo njemu ako ćemo ibadet ako ćemo ibadet samo njemu kaže Allah tabaraka wa ta'ala ovo sad izvan ovoga u istoj suri 29. ajet ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ko od njih kaže ja sam Bog pored njega ko kaže za sebe ja sam Bog pored njega tog ćemo kazniti džahennemom a tako silnike kažnjavamo čovjek kaže je li bilo ljudi koji su govorili da su bogovi dobro kako ćemo pobiti da su bogovi kako ćemo pobiti kako bo... E, tako je nebesa i zemlja jeste li vi stvorili Nismo. Jesu stvoreni? Jesu. Ko je stvorio? Bog, pa niste vi. Treba leći dokaz od nebesa i zemlje. Subhanallah. Zatim sura Nahl Nahl N-A-H-L 36. ajet ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت prije toga smo poslali svakom narodu poslanika da bi oni robovali Allahu a klonili se taguta to je bila znači misija svih poslanika da pozivaju ibarat Allahu a da se prođu ljudi svakog drugog uložavanja na komsu svakog drugog taguta pa ako, ako se klanjaju kipu to im je ako se klanjaju zvijedi to im je ako se klanjaju suncu, mjesecu, vatri, čovjeku gataru, vraćaru, to je sve tagut. Ili Allah ili nešto ima njega. Ibadat Allah je na mjestu, a ibadat nekom drugom je potvora i zabluda, odnosno obožavanje taguta. Kao što kažu učenjaci, a najjasnije je potom bio Ibn, Ibn Džavzi, e, imam El Džavzi, Ibn Kalim, koji je kazao za taguta da je to sve ono što se obožava, sve ono čemu se pokorava sve ono što se voli i tako dalje mimo Allaha te barakavata zatim sura al-Bakar وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أواش بوغ يدن بوغ نيما بوغا وسيب نيغا ملستي بوغ إسلامي لسنوك فقط ما تربى ليش دالي قل هو الله أحد ها؟ لابيشت السورة إخلاص قل هو الله أحد Na ome počiva čitava vjera islam. Jer smo davno naučili da je osnova islama robovanje samo, a druga je osnova robovanje kako je propisao. Onako kako je propisao. Druga tačka. Vjerujemo da mu ne ima ništa slično Allahu ne ima ništa slično slovo nema pišite dva Allahu nije ništa, ne, Allahu ne ima ništa slično da li Resul Muhammed s.a.v. liči na Allah, Allahu ha? Džibril svi su ostali ispod Jer Džibril najodabraniji melek, je li tako? Resul sa osallam je najodabraniji čovjek. Halas. Jesu slični Allahu? Pa naučimo svoju akidu, kad je znamo u duši, iznesimo je na jezik, borimo se njom protiv laži. Borimo se. Naučimo svoju djecu. Wallahi, to tvoje djete osjeća, ali ti mu ga neš kazat i neće biti na beljini, neće biti na haku, neće biti na pravom putu. Biće u jednom vrtlogu, u jednom košmaru svoje, u svojoj kući i kroz televiziju će ga čafir zbunit i on kod svoje vjere biće bez vjere. Vidite kako je jasno, to ne može pobiti čitav svijet. Jasno, miri se sa njim duša. Na njemu su dokazi. Prihvatam tam svaka svaka mirna savjest. Zdravi razum. Ali šta? Ne učimo. Ne učimo. Ne učimo. Allah tabaraka wa ta'ala kaže ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سبحان الله budite rabbanijini budite od onih koji slijede božansku vjeru božanski odgoj znači odgoj kojeg Allah šanu, koji od Boga dolazi ljudima bima kundu ta'allamuna kitab na osnovu onoga što ste naučili iz knjige Vobima kuntum tad resud iz onoga što ste naučili iz drsova uzeli. Muslimani naši ne imaju drsova. Imaju li naši muslimani drsova? Wallahi ne imaju. Na hutuma im se ne govori tevhid. Na hutuma im se ne govori kala Allahu a kala Rasul. Niti se kaže da je to iz fikha. Niti se kaže da je to od uleme. Niti se kaže... Na ljudima kaže Na susjedima govori se. se. Na skupovima Na skupovima se pri susretima gdje, nigdje nigdje u Allahi pa ima li onda kunu rabbani jim budite odgojeni odgojen kog vam Allah žele šanu naređuje ima kundu ta'alimun al kitab kao što ste na, naučili knjigu ili ima kundu tad rusun iako što ste uzimali dersove Zato samo jedna riječ Samo jedna riječ izvodi čovjeka na pravi put. Po ovom pitanju. I ništa mu nije slično. Jedna riječ. To ću reći, jel, jedna riječ govori kao jednu riječ. Na kratka rečenica. I njemu ništa nije slično. Ali ako to ne naučimo, ako ne uzmemo drs iz toga, i ako to ne naučimo, ako drugi to ne naučimo, jedna rečenica koja nas mogla izvesti na pravi put, uskrat, uskraćeno nam zbog, zbog, zbog nedostatka, šta nam uskraćeno? Ulazenje na pravi put. Bez sumnje. Sura Šura, 11. ajet. Lejse ke mislihi še'un, vohu es sami'u l'alim. Lejse ke mislihi še'i, as es ul alim. I ništa nije kao on, i on je onaj koji čuje i zna koji sve čuje i sve zna. A zatim sura Ihlas, volem jekun lehu kufvan ahad. I ništa mu ravno nije. A ništa mu ravno nije. <clears throat> Tri, treća tačka. <clears throat> ne ima ništa što ne može učiniti znači ne ima za njega ništa nemoguće šta je dokaz za to imate li dokaz da je tako imate li ajet kakav ili nešto وهو على كل شيء قدير koliko ajeta u Kur'anu završava وهو على كل شيء قدير i on sve može ovdje, ovdje se ne kaže kao što smo mi ovdje kazali jer ovdje se kaže da nema ništa da ne može ali suprotno tome da sve može je dokaz za to da nema da ne može to postoji u fikhu postoji u fikhu takvo, takvo izlačenje zaključaka istimbat da čovjek iz suprotnog iz suprotnog zaključi jednu stvar na primjer kaže ko ne uradi to i to ući će u džahennem je li tako ima li tako u Kur'anu ko ne uradi to i to ući će u džahennem znači ko uradi šta neće ući u džahennem je li tako to je suprotno zaključivanje e tako vam i ovo na osnovu ovog fikskog pravila koristimo dokaze svugdje u Kur'anu وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ i on sve može da nema da ne može da nema nešto a da on subhanahu wa ta'ala ne može kako to zaključujemo zaključujemo ovim e, shvatanjem iz suprotnog odnosno zaključivanjem nešto tamo stoji suprotno njemu zaključujemo pa ovdje kaže ko uradi to i to ući će u džahennem ko ne uradi zaključak je jel spas će se džahennem spas će se džahennem zbog toga Allahu alam ako postoji drugo uvijek u šart da ne uradi što drugo što će jer to nije jedino koje vodi u džahennem zatim sura Fatir 44. ajet sura Fatir 44. ajet وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا عليما قديرا i Allahu Đalešanuhu ne umiće odnosno ništa mu ne biva nemoguće na nebesima i na zemlji on je onaj koji sve zna i sve može Čuli ste za mu'đizu, je li tako? Šta je mu'đizetun? Mu'điza je došla od blago, glagola ađize, biti nemoćan. E mu'điza, ovdje je ovo ismul fa'il, ona koja čini nešto nemoćnim. Pa mu'điza je čuda u Kur'anu koje čini ljude nemoćnim da urade tako. E za Allaha tabaraka wa ta'ala ne postoji ništa da ga čini nemoćnim da ga ju'đizu da ga čini da ima ađza nemoći ne postoji ništa da djeluje na Allaha tabaraka wa ta'ala tako da je Allah prema njemu nemoćan da uradi mi znamo da su meleki naj najsilnija Allahova stvorenja. Znamo li to ili ne znamo? Najsilnija snaga jednog meleka je jača od snage čitavih stanovnika zemlje. U predavnom stavu da je Džibril, ali i selam, lutog narod kada je uništio, zabio samo vrh svog krila, jednog od šestetina krila, šestetina, i digao ga pod nebesa ova prva, toliko da su stanovnici toga neba čuli kukurijekanje pjetlova i lavež pasa, a zatim ga izvrnuo. Samo vrhom svoga krila, sedomu i gomoru. Zatim kada je vidio Resul sallallahu alaihi sallam, vidio mu šest stotina krila, zakrilila šta? Zakrilila ovo što vidimo iznad sebe. Jedan melek, Dobro da vidimo kakvi su prema Allahu, mogu oni Allahu reći ne možeš nam ništa, mogu izvršiti pobunu ko što mogu na zemlji. Dobro nam je hadis u kome, u kome stoji da kad je Allah tabaraka wa ta'ala htio da objavi Kur'an sa levhi mahfuza na zemaljsko nebo da se čuje glas poput udaranja lancima o stijene koji je ošamutio sve meleke svi su popadali u nesvijest i Džibrila svi su prestravljeni bili od, to, od tog subhanallah svi pali u nesvijest i prvi se probudio iz te nesvijesti Džibril alaihissalam i Allah tabaraka wa ta'ala ga je zadužio da pre, pre, preuzme objavu iz Nevhi Mahfuza kod kiramin barara kod meleka koji pišu objavu na ovom zemaljskom nebu odakle je onda ponovo spuštao najčešće od Džibril poslaniku sallallahu alaihi wa sallam nema nema niko od stvorenja zašto? zato što Allah rekne budi i ono Pa Allah rekne, nestani življe, mora nestati. Pokori se, mora se pokori. Sura Fatir 44. ajed. Četvrta tačka. Allah zna sve i ono što grudi kriju, znači zamisli ljudi, zna šta je bilo i šta će biti smo govorili o Allahovim svojstvima, sifatima, kazali smo da su njegova svojstva, svojstva savršenstva, kemala. Sve je potpuno, nema manjkavosti. Tako je njegovo znanje. Tako je njegovo znanje. Doseže u prošlost bez granice i u dušnost bez granice i svaku pojedinost zna potpuno. Zato kada Allah Đelešanu govori o svom znanju, kaže juhitu juhit šta je muhit? muhit u arabskom jeziku je ono što je obuhvata zato se zove i okean muhit jer ono obuhvata kontinente muhit recimo mi znamo neki događaj ali ne znamo sve pojedinosti ne obuhvatamo ga svega desi se negdje susret neki i mi se sretnemo s nekim, čujemo nešto dio da li mi tvrdimo da znamo sve što se zbilo ne, ne, ne, ne znači naše znanje i po pitanju onoga što znamo je djelomično ne možemo nemamo i hatata ne možemo da to sve obuljimo da to sve obuhvatimo A Allahovo znanje je tako da sve obuhvata, pa kada bi pitanje čovjek zna o njemu sve. Dok naše znanje u svemu je ograničeno. Zatim što se tiče budućnosti ne znamo ništa, što se tiče prošlosti i ono što smo doživjeli, zaboravljamo, pričinjava nam se i nismo ga nitada potpuno šta? Obuhvatili. Či znači, Allahovo znanje je savršeno. I sa strane da doseže u krajnju prošlost i krajnju budućnost nema ograničavanja u njemu a isto tako kad se radi o određenim stvarima da ih zna do u detalj to jeste ja'lamu sirra wa ahfa postoje javne stvari da li mi znamo sve javne stvari ne znamo događaja danas događaja danas u Pekingu jesu javne stvari jesu li Znamo li vi? Događanje danas u Bosni su javne stvari? Znamo li ih? Događanje u Zenice su javne stvari? Događanje u jedinici su javne stvari? Znamo li ih? Događanje sad na džunama su javne stvari? Zna li ovaj što se desilo gori? Ne zna. Ne zna. A Allah tabaraka wa ta'ala وسع كل شيء ilma obuhvata ta sve svojim znanjem naše znanje je znači šta krnjavo, ograničeno a Allahova tabaraka wa ta'ala potpuno i savršeno obuhvata sve i doseže pa kako da znamo onda tajne stvari kad ne znamo javne Ono što nije javno mi zovemo tajno, jel tako? Pa je tajna šta će biti, pa je tajna ono što skrivu i zataje, pa je. To je tajna, ne znamo je. A Allah žele šanuhu, gledajte šta je savršenstvo. Znao tajne. Jel tu staje njegove znanje ili ide dalje? Ja'lamu sirra wa ahfa. Mi ne znamo ništa posle tajnog da ima još tamo. Allah kaže ja'lamu sirra wa akhfa zna tajnu i još tajnije zna tajnu i još skrivenije što ima a mi ne znamo da išta ima skrivenije ali Allah tabaraka wa ta'ala pozna ako ima zna ga subhanallah subhanallah a dok ga Allah potvrđuje ima jer nisu mislili da nema ništa od atoma sitnije Allah šanu rekao da ima jer je zrra atom on kaže miskalu zrra <laughs> dio atoma i kasnije su otkrili da se atom može i dalje rasčlanirati na protone, elektrone i ostalost kako je ovdje mi ne znamo šta od tajne ali Allah potvrđuje to što vi dotle vi znate za tajnu i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 I zna što je na nebesima i što je na zemlji. I Allah sve može. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. I on sve može koliko je Allaha i stvorenja koja su nastanila nebesa zemlju između nebesa i zemlje u morima svaki melek koji stoji na nebu da li se sakriti Allahu i raditi nešto da Allah ne zna Allahu akvar svaki čovjek i onaj u Norveškoj, i onaj u Mongoliji i ovaj u Bosni, i onaj u Argentini i onaj u Siriji sve jedan bio tužan, bio radostan. Pa ne govori nam to što je Allahovo zdanje braća. Ha? Ima li u njegovu znanju? Ima li kapaciteta? Pa zamislite onda zamislite onda koji su gubitnici i koji su silnici i koji su zabludnici oni koji se sa Allahom i njegovom veličinom ismijavaju tvrdeći da su oni došli do znanja da su oni akademici da su oni učenjaci da su oni naučnici da su oni uglednici da su oni velikani sa znanjem tvoga tvorca svi ljudi kad bi se udružili ne znaju broj čega živi stvorenja u moru znaju ili ne znaju ne znaju gdje vam je znanje pomoć kap, kapi mora, znaju ili ne znaju? Kamo ne nas stvore? Sad prelazimo na Allahovu moć, da govorimo o moći kakva je. Pa znanju, pa mudosti, pa dobroti, pa bogatstvu. Koliko je Allah tabara kotala potrošio na robove od Adema do nas? Je li svako od njih jeo? Je li? Je li svako od njih pio? Zdrav bio? Sjedio, ženio se, djecu imao? Kuće gradio? Kuće gradio? odakle sve to iz zemlje jedne, jedne koja je ista svima istu zemlju sijeli i prevrćali šta je to, iscrpili je da je to u zemlji, da su to riznice u zemlji je li tako? iscrpili bi je nego Allah u njoj spušta rizk Allah u njoj spušta robovima svojim rizkan lil ibad rizkan lil ibad kaže u izvišenju suri kaf spušta sa, sa nebesa zemlju pa ožilj, e, e, sa, sa nebesa kišu koja oživljava zemlju iz nje rastinje koje je rizkan lile ibad obskrbom za ibade, robove ne za svoje ortake ne za svoje partnere ne za svoje ha, rivale nego za koga lile ibad zamisli onoga koji mora da se hrani kako to može biti božanstvo i neovisno biće Zamislite na koji mora sagijeti se i zemlje uzeti svoju na faku. Pa nije li odmah okrenut zemlje i pogijeti? Nije li rob odma. Dolezi jedna generacija šta uradi? Opase! Opase ono što ima na zemlji. Pogne se, kopa, vrti, pase i Allah pomrite. Druga, zamislite tu sliku pesmu. Ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Jesu li robovi? Robovi, vallahi. Znamo se svakog vojnađa kako dolazi na zemlju, sve kompir, pšenicu, kopa, rudu, hop, hop, hop, tam, vade i naftu. Svi sagijeti u što? U zemljinu koru iz koje vade za sebe šta? Na faku. Da su to ne može bila ta neovisna bića? Ha? Sve ta bića? Rizkan lile ibad. Obskrba za robove. Robovi su to svi dolaze gladni usta proplaću zatim počnu da traže, traže spod pokori zemljskoj <laughs> i opet u zemlju to je isto jedan brodar, miš izrade iz zemlje po zemlju, po zemlju i opet u zemlju to je čovjek a neće da robuje Allahu neće da robuje tvorcu neće da robuje gospodaru a dovoljno mu je samo, samo takva slika o njemu da se zaključi da je rob Allah tabara kao ta ne živi tako fa innehu jut'inu wala jut'am on hrani on hrani wala jut'am a njega niko ne hrani nego niko ne hrani kao što se hrane dunjaloški gospodari sišu krv onih kojima vladaju i jedu sa njihova znoja i sa njihovih žuljeva i lažu ljudima kako su padali za slobodu i kako su šehidi a u osnovi padali za njihove stolice i sad hajru ubesni nakon svih žrtava je to što su oni dobili stolice I ne spali onda slagat kako su ovi padali za ideale, ja rab, ja rab. Ko hoće da vidi kakva je zabluda robovati jednom režimu, neka se sjeti prošlog režima. Ko se sa ponosom sjeća bilo kojeg titinog ministra? Ko se s ponosom sjeća? Tako će doći nova generacija. Novi režim. Opet će oko njega se ljudi zabuđivati onaj prošli, ha? niko iz njega ibrata ne uzima. Vlast je najslepije iskušenje. Svi dolaze i grabe se zadnje, niko se ne prizeti onog prošlog. Vi znate da su nekada bili ministri austrijske vlade, bosanci. Bez toga glave išla ko će biti guranja, podmetanja. Sve te i se sada. Ko je od njih častan? Veličanstven onaj koji je bio ministar tu i sa njima sjedio na, na njihovim ložama ili onaj koji je Allahu Đelešanu u robovu. Ko je ponosan? Ko je velikan u vašim očima? Ministar austrijske vlade ili Khalid ibn Walid ili šehhul Islam ibn Taymiye ili, ili imamu ahli sunna Ahmed ibn Hanbal ko je velikan ili da'ija Sayyid Kutub ili šehid Abdullah Azam ko je velikan velikan je onaj ko se potčini pokori Allahu tabaraka wa ta'ala jer on pripada vječnoj partiji njegov put je vječan i on se bori za vječni ugled i vječno dostojanstvo ne za obmanu ne za poniženje Zatim sura En'am 59.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 zna sve što se dešava na kopnu i u moru govorili smo o morima i kapima zna sve subhanahu wa ta'ala i odakle ta kap je nastala i odakle je s tim svojstvima i odakle služi toj svrsi i ko je uputio ribu učinio je hidajet da uđe u more i živi ko? ko je život dao? ko je lik dao? ko je tijelo dao? ko je uputio kako će da, da se razmnožava kako će da se hrani? čovječe i ti se taka. Ona je rađa dijete ima vas koji, koji ste oženjeni priličan broj vi ste svedoci da vi ne stvarate dijete pa čak i kad vam na narase stomak opet vidite da ste nemoćni pojma nemate će se rod mrtvo ili živo ili vako ili nako hoće se rod će li donijeti ništa vi u tom udjela nemate subhanallah a tek da ti skontaš da tebi trebaju polni organi pa da ti sebi stvoriš pa da treba družica pa da treba to pa da treba ja rab, ja rab. kad je po nama bilo kad je po nama bilo mi bi pomrli ali Allah je tako stvorio sve stvari u kojima bi nas gaflet ubio stvorio da od nas ne ovise ne kad bi od nas zavisilo kucanje srca šta bi put zaboravili da ha? kad bi trebalo da, da kuca srca kao što treba recimo da upalimo ovaj struju ili da porinimo knjigu da to od nas, od naše volje šta bi put ljudi umrli zaboravio ne možeš ti ovo tamo voj trećuna šta bi ti put nestalo šećera u krvi ili, soli, ili soli u krvi ili željeza <laughs> Allahu al-Musta'an Allah al-Mustan šta bi ti puta u plućima se nam taložilo ali dok se <coughs> odmah a, reaguje besta ja rab, ja rab ja rab čuvar ovaj ovdje kada bi zakazao umrli bi odmah ovaj ovdje naš drijelu poklopac koji kada udišemo zatvoren je u stvari obratno kada jedemo zatvoreno da ne bi ušla da ne bi ušla hrana u, u pluća kada nam je lokum kada je bilo po nama pozori i zaboravili da spomeneš bismilu ole šta bi na tek puta zaboravili da spustimo ovaj poklopac i uvjeti lokum u pluća i umri la ilaha illallah koliko god hoćete zato Allah kaže وما يعلمها إلا العالمون i ne znaju njegove ajete osim učenjaka kad vam počeli nabrajati koliko je u čovjeku ti, ti, ti hikmeta i tih cijelina koje tako funkcionišu kao ni jedna država Wallahi ruka čovjeka kao ni jedna država nema država da tako funkcioniše